Saiki nek diapurmu kuwi katakon aku. Kowe iki wong endi? Kowe iki wong Ngestina ya udu, kowe iki wong Pandhawa ya dudu. Kowe iki wong jaban rangkah, kowe iki wong delok, kowe iki ora urun men paitan mata. Hm? Lah kok dadi kowe omonganmu kaya ngono sapenake dhewe? Konjur sapenake kowe bakal nglarang karo wisanggeni anggemu apa? Ntar ngapa ora kowe. Oh, wisanggeni iki cah pinter e padake. Amin kaya ngono kok diwangsuli kaya ngono ora iso kemecap. Terus, Ger, terus. Aku ya ora pati cocok nek ana wong liya sing melu ngrembug perkara negara Ngastina. Mergo nek guru ninggal sandangane ning alas ki mesti Bathara Guru duwe gawe ning jagat. Mekaten, Kakang. Iya. Oke. Okay. Eh, ra nganggo oke. Okay. Menawi tetelo mekaten Kakang Semar, kula badhe bidal wonten ing kayangan nanging kakang kedah ngetutke kalih kula. Numpak angkutan sak belakang kula kakang. Wis mulai nrocos cangkeme sae. Mulai glelenge ra jamak-jamak. Mekaten nggih kakang, nola gareng nderek ulun. Nola gareng nderek ulun. Ora caturan. Wo, tak lebokke kawah candra demuka. Kowe iki ngapa ewer? sapa ong nek ngastina no. antara tekeng tegal guru naryo yo kresna laku sireng prasuramo Myangkan wocanaka Om Dulur Radha Yo tegal wi luri melu karya sang abupati sang abupati adil kowe. Ana sasmintan ingsun jagat wasesaning Ubatara, paman paman loso jenar. Kaprayogakno hanggen jeng andika lenggah madaning datur ya negari Ngastina, paman Pati Haryo Sengguni. Kawulana nun kira anak Prabu. Sampun boten kirang prayogi biswanipun ing abdi kepatihan. Namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah Sumung keming pabuk dinipun ingkang abdi kunjuk sandhap padha paduka anak Prabu Ngestina nggir. Kula tambi dawuh sami-sami. Mboten langkung kasekake cakno anggen jengan dikolenggah. Kawula nun kira anak Prabu sampun mboten kirang prayogi Bapa Mrembah Durna. Kasekake cakno anggen dipun lenggah wonten ing datri negari Ngestina, Bapa Mrembah Bapa Mrembah Durna ing Sukalima. Ah! astaka swala sila bertapa swalu gembel semorante semorante hawela hawela lha nu ninggih ger sampun mboten kirang bae gebi swanipun ingkang bapa ing soko lima namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa ngersa konjo ngersa paduka anak prabu ngestina ger anak prabu duryudana sampun lu tambya karya bumbung raos manah mboten langkung kasekecakno anggen jengan dikula enggak bumbung rembantuna kula nan kula nan Sampun boten kirang mriyogi pisuwanipun ing Mbok Ping Sukalima. Kakang Prabu Karna Ngawungga. Karaharjan rawuh wonten datri negari Ngastina, Koko Prabu, Koko Prabu Basukarna. Kawula nuwun Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala sawanipun ing Raka Ngawungga, tebih saking Rubeda. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka Kunjuk Ngesomaduku Yayi Prabu Kadang kula ing Ngastina. Gagang Prabu Karno kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasih kecakno anggen jengandi kula lenggah. Kawula no, nok nok nun inggih sampun mboten kirang prayogi. Pisuwanipun ing ngroko ing ngawongga, Yai Prabu Kadang kula. Apa dene sira Dimas Surtayu? Prayogakno nggone si Adi ngadep ngarsanipun Gagang. Lan tatanan para wadyabala sartaning para kadang kurawa. Ing embodhang gantung sibo. Jeneng manirono diambabarake wigatining pasewakan. Eh, lho iki diweci sampun boten kirang mriki pisuwanipun ngabdi tuwin ingkang rayipun surtayu lan menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candi nggo jimat Gusti kula ingkang sinu mriki Kristina kadangipun Kakang Yai Surtayu iya wangsul dhateng ngersanipun paman Ploso Jendar Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing ngawongga sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana Dene dinten samangke kula wantun hamboyong dhateng rawuh jeng andika wonten madyaning Datulaya. Jernyatanipun menika sanes dinten masewakan. Ewa dene kula ngempalaken sanggaring para sepuh wonten madyaning Datulaya paman. Sadherengipun ingkang putra mbabaraken wigatining pasewakan boten lega raos ing manah kula menawi dereng wonten wiyosing pangandika saking para sepuh. kepareng hang lubirna sih samudra pangaksami dating kang putra ngestina paman blasa jenar nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing madyapada prapteng delahan inggih namung paduka pengayoman kula sampun paring pangandikan ing kados mekaten nggir estunipun ing bapa menika ngrumaosi bilih pejagesang kula menika nderek Dateng paduka anak prabu mila sampun ngantos kanthi balani ngewanci rina nadyane ngewanci ratri ing ngopo mboten badhe suwala tansah mastuti dhateng dawuh paduka anak Prabu Ngastina mlengking saking menika nggir daya-daya ingkang bapa cemadung dawuh menggah kados pundi dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang bene kelanadat ingkang sampun menawi keparang kawedhari ngakathah tumunten kababarna inggih abdi kepatihan aja nganglungaken jonggo nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak prabu ingestina semanten ugi ngembang ping saka lima nggir ngantos kadi kula jangkah jangka daya-daya prapteng praja ingestina mboten wonten ing kegumana musik salebet manahipun ing ngembang ping saka lima jawi namung ing kala kula tampi timbalanipun paduka anak prabu ingestina mila gandheng ngembapa sampun kemarang sowan wonten ing madyaning datulaya mboten wonten ingkang kula antu-antu kejawi namung dawuh timbalan paduka anak Prabu Hastina Ngger kula aturi Mbah Barana ingkang sejati dhateng ingkang bapa ing Sukalima yayi senajan ingkang roke ngamangga semanten ugi nadan kadhawuhan mlampah ingkang tebih tuwin tuwin barang ngawrat bebasan minggah gunung medun jurang kula mboten badhe selak kumaton sak mangke wonten dawuh saking paduka yayi Prabu keparang Mbah Barana ingkang sejati kula nedya nganglungaken jonggo ningaken karna Mas mastuti sabda utama paduka Yai Prabu Ngestina, Yai Prabu Duryudana. Longlong ramyang ninggang Driya Lurewang Candra kata wengan somo ing dias katu hitan limut kapiatan ing tru Ocit Ram Reming Dri Yo Ma Nawo yang wisesa wonten timbalan Bawa Durna wonten timbalan Ger mugian dados nenggah wingan namung sadèrèngipun kepareng nglubirna samudra pangaksami dadinging putra ing Astina dene kula wantun sumarna hangurumiyini dhateng pawenangipun para sepuh saha kula mboten tetarosan sanggyaning para sepuh bilih dinten samangke kula nampi pasuwitanipun brahmana inggal ingkang samangke sampun mapan wonten garing Astina inggih menika pun bapa penemban manik maninten nyatanipun sareng kula tampi pengendalipun bapa penemban Manik Maninten. Saestu sak mangke badhe damel saya kiyat dhateng kegiatanipun para sata Kurawa. Saya mimbui kasantosanipun negari Mesrina. Mila awon menapa menawi kula tumundihan nampi dhateng pasuwatinipun bapa penemban Manik Maninten. Ingkang sak mangke sampun lair batis nedhi ambebantu dhateng pun para sata Kurawa. Nggir nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madhapada prapteng delahan. Menapa ing Paduka dawuhaken ing Bapa mboten nedya suwala. Malah kepasang yogya katuju ing ngenu dene Paduka anak Prabu sampun kemarang anampi paswitanipun Bapa menembahan manik maninten. Ing mekaten saya amimbui kekiyatanipun para Kurawa, saya amimbui kasantosanipun para Kurawa langkung-langkung menawi Sang Pinandita menika nggadahi kawruh duwe ngelmu ingkang migunani tumraping para sata Kurawa. Awon menapa menawi tumunten sak mangke para sata Kurawa dipun ngeparengaken necep ngelmunipun Sang Pinandita menika nggih. Wagar kalersan mekaten Paman Hari Sengkuni. Namung mungging Bapa Durna kula kinten petanganipun sanes benten kalian Bapa Paman Hari Sengkuni. Bapa Neban kuwatri paring dawuh. Kula nuwun sewu nggih. Nadane ingkang Bapak ing Sukalima mboten nami arep barbah gedhang dhateng aturipun Adipati Haryo Semuni menika babar pisan mboten. Namung kula ugi matuk, kula ugi sarujuk menawi paduka anak Prabu tumunten anampi dhateng pisuwanipun Sang Tapa Begawan Manik Maninten. Nyatanipun nadane ingkang Bapak menika klebet gurunipun para Kurawa. Ewadene eh, dumugi sak mangke maribasanipun sampun dipun telasaken ngelmunipun ingkang Bapak ing Sukalima. Mila gandeng sak mangke negaring Istina menika wonten satunggiling Brahmana anyar katon. Ing samangke sampun tinampi pasuwetenipun dening paduka anak Prabu Ngestina. Oh, kula kinten cocok menawi dados aturipun Adipati Harya Sengkuni. Bilih mbok menawi wonten ngelmu, ngelmu ingkang migunani pun, Saking sang penemban manik maninten ing bare kapare yang kedateng Soto Kurawa, sami kemawon ngenteng-ngentengi dateng pedamelan kula, Nger. Bapak Durna matur suwun. Dene paduka saged nampi dateng kawontenanipun Bapak Penemban Manik Maninten. Ing mekaten. Banding sangganing para sepuh sampun saged anambi andadosaken suka marwata suta raos sing manahipun ingkang putra ing Astina. Ewadene sakmangke wonten bab setunggal malih ingkang badhe kula aturaken dhateng sangganing para sepuh. Menapa nggih? Kula nuwun maning adawu nggih. Lan jang bab menapa malih ngembati paduka ngendikaken dhateng sangganing para sepuh. Mboten sanes dinten ingkang kepengker Mbok menawi sampun ngancik Sabtu hari kelenggane nggo dinten sak mangke. Kula menika nampi nawala. Wondene nawala menika sareng kula surasa. Tulising nawala. Mboten pangling ngandhap piyambak wonten tapak astanipun anak kula ing drep sila genipun wisanggeni. Wisanggeni atur nawala dhateng paduka anak Prabu kasinggan mekaten. Surasanipun nawala menapa nggir? Wisanggeni badhe nyuwun negari Gustina. wisanggeni badhe anjabel negari Ngastina. Upami kula maringaken sakwetahipun negari Ngastina dipun suwun dening pun wisanggeni. Ewadene kula wel nadyan amung sak sigar semangka wisanggeni badhe nampi dhateng negari Ngastina menika kula wau. Nanging wonten madyaning nawala dipun serat menawi kula awel sarta hanggundel badhe ang nglilakaken negari Ngastina. wis anggene matur wonten madaning nawala negari Ngastina badhe dipun rebat saruna peperangan bawahan paman Prisa piyambak wis anggene menika nadyan lari wingi sonten ewadene piyambakipun menika babaran kayuwangan sinten ingkang saged ngasoraken dhateng pun wisanggeni bocah nugal kewarisan mongko ya wasis waskita ngesti kadunungan aji jaya kawijayan bebasan sekti kalintang jayaning perang. Upami wis anggene mriku mangke wantun hanjabel negari Ngastina. Kula kinten boten ngantos telung kedheping paningal. Bebasan boten ngantos sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngastina mesti wangsul dhateng pangwaosipun wis anggene. Menawi telu mekaten kelampan lajeng Duryudana sakurawanipun badhe mapan wonten ing pundi, Paman? Kula aturi paring kepadhang dateng lampar meniko Paman Haryo Sengkuni. Aduh. Nyawa-nyawa jimat ku longgir Menawi anggen paduka ngendikaken menika kala wau sanes wisanggeni upaminipun piranganipun para putra sanesipun kula kinten Kurawa saged daki dateng menapa ing dados pun lancur pandowo nanging kula matur sanes wisanggeni namung kula nuwun sewu nggih Nun sewu, wis anggene menika nadyan lare wingi sonten. Nanging sampun kondang kaluka wis anggene menika ndugal kewarisan. Mongko ugi kan kasekten ingkang ngungkuli sabarakanipun. Langkung-langkung sedaya sami cariyos. Bilih wis anggene menika ugi tinresnanan dening Sang Asih Prana. Menika dados kelangenanipun Sang Marahardika ingrat. Menapa inggih badhe kelampan negaring setuna menika mangke badhe wangsul dhateng pawaosipun wis anggene. Iya, iya, nuwun pamapunten, Nggih. Menika ketingalipun perkawis ingkang enteng nanging kula nuwun sewu, sampun ngantos dipun anggep enteng. Saged ugi menawi paduka nganggep perkawis menika perkawis ingkang sepele. Inggih dinten sak menika negaring Sutna badhe wangsul dhateng pawaosipun para Pandhawa lantaran putra paduka ing Drepsila genipun wisanggeni nggir Jagadewa Bathara. Lajeng kula kedah kados pundi paman Kakang Duna, pripun Dewate? Sampeyan muga-muga iso nengai perkara niki. Pripun carane wisanggeni aja nganti nesu lan aja nganti ngepuk perang negara Ngastina. Oh, menika gampang. Menika gampil. Menawi para sata kula wajre kan putu kula pun wisanggeni klebet anak Prabu Dirjana ugi ngutawatiraken dhateng Kasantosanipun wayah kula pun bisa pisanggeni. Caranipun namung gampil Depate, caranipun kados pundi Kakang Duna. Caranipun maduka anak Prabu maring akan negara Stina menika datang pun bisa pun niku rampung. Gusti ta? Kok kepenak banget sampeyan paring pangandikan. Lah kok tadi negara Ngastina diwenehke geni. Sampeyan mau ngendikan apa? Kerampunganipun perkawis menika pripun? Kerampungane nggih kaya ngoten niku nek tumrap kula. nek nganti ngestina dikukup pisanggeni terus kula nuwun sewu anak Prabu Duryudana sakurawanipun manggen wonten ing pundi kula nuwun sewu lho Depati Kurawa menika mboten sekedhik Kurawa menika 100 tur Kurawa menika kasunungan Debya Sura Sekti Kalintang awit nampi ngelmu-ngelmu saking kula menawi anak Prabu Duryudana kersa nilar negari Ngastina tumunten bedah negara Bondo Ratu Mboyong Putri menika mboten badhe kangelan bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring Nanging kula nuwun sewu menawi paduka badhe ngekahi negaring Ngastina, monggo sing njaluk negara menika wisanggeni. Ah, kula nuwun sewu, Nger. Kula piyambake mawon kula nuwun sewu, nadyan kula menika sampun sepuh, kula menika sampun madeg brahmana. Tarta kula menika gurune wong perang, gurune wong duweni ilmu guna kasantikan. Nek krungu jeneng wisanggeni menika nuwun sewu, gitak kula merinding lho, Nger. Gitak kula merinding. Mergi bocah menika kula nuwun sewu, saged sinebat menika wiji sejati tegesipun Tukulipun wonten ing jagat menika pancen nalika semanten kababar wonten ing kayuwangan. Wisanggeni lahiripun sampun ketula-tula. Ajeng diobong dening para dewa. Ewadene nalika wisanggeni manjing telenging kalah candra dimuka. Menika mboten kobong, kawah menika tumuli asrep awet. kenging dayaning Sang Asih Prana ya Sang Hyang Bathara Wenang ingkang mitulungi dhateng pun wisanggeni. Wes wekasan mes, wis anggene lajeng katampi minangka dados kelangananipun Sang Hyang Bathara Wenang. Lah wonten mriki menika nggih, wonten mriki ing bebayani. Nuwun sewu. Apa kira-kira Kurawa ora iso ngalahke Wisanggeni? Pun totoan mawon. Mboten sakakian gunung sing tanpa guna. Nek pancen Kurawa iso ngalahke Wisanggeni saka 5 sak wewengkone mangpek. Ning nek Wisanggeni menika mengke menang karo para Sata Kurawa, pelosot jenar sak wewengkone kula di partai Kok nganti tekan semono sampean ling ngajak totoan kali kula. Lho, nyatane pun bola-bali kula niku mbuktekke. Kurawan niku nuwun sewu sing dindelke apa kula tak takon. Kurawan niku sing dindelke sapa? sana apa? Nika lemu panjen gagah ning glombior. Nggih. tuh duwe kekuatan apa-apa, kluntrak kluntruk. Nggih. Sing ajeng mang sing ajeng dindelke apa kulo tak takon. Kurawa niku mboten nantes sing didelke. Kurawa ki aja kok gelut karo Wisanggeni, karo Petruk wae kalah kok. Jobi, ajeng musuh Wisanggeni. Monggo Wisanggeni niku nuwun sewu lho, kula mboten meden-medeni. Wisanggeni niku ketemu di papan mboten tau pisah karo kakangne, kakangne Wisanggeni Antasena. Lah niku. Nek nganti Wisanggeni menika mengke sowan datar garing Stina karo Antasena, pun Dek Pate, pun pan sampean mang matur anak Prabu Duryudana kon golek kontrakan liyane negara Ngastina. Nggih. Nyemlangi, nyemlangi. Nek nganti mengki wis anggeni sing dadi juru wicara, antasene sing tumandang karya, oh menika saya nyemlangi. Loro-lorone pancen dugal kuarisan. Loro-lorone pancen niku mujudake satriya sejati, jati ning satriya nadang ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ora duwe nuwun sewu. Tata susila dateng sak pepadanipun ning pancen wong loro niku tinesnanan dening para dewa, tinesnanan dening para jawata. Mboten bubutuna. Nggih, nggih. dados srana ingkang langkung mrayogi panjenengan maringaken negaring Sina menawi para Kurawa tasih kepengin wetah 100 menika negaring Sina kaparingaken dhateng pun wisanggeni dumunten kula medah negari pindah negari Bondo Ratu Mboyong Putri sampun ngantos panjenengan ngekai negaring Sina menawi paduka anak Prabu wonten ngekai negaring Sina dhateng pun wisanggeni menawi ngantos wisanggeni menika mangke lajeng murka murina tegesipun badhyang nyuwun negaring Astina menika kanthi sarana peperangan. Oh, kula nuwun sewu lho, Nger. Bebasan kula kinten kados babatan pacing pecahipun para punggawa para prajurit negaring Astina menawi mantun mengsah wisanggeni kan. Wayah kula pun antasena. Pripun paman? Inggih, kula nggih mboten isa matur, nggih. kedah kados pundi nyatanipun Kakang Duna sampun paring dawuh mekaten cobi to napa sing ngendikake Kakang Duna menika kepara saestu Kurawa menika mboten wonten ingkang dipun delaken Kartomarma menika nek perang nomor siji ning belas ora tau menang mesti kalah Swatama menika ya anak pendhita Durna ning nuwun sewu ya kalahan Dursasana niku nek kon perang malah guyon malah gojek menika dursasana. Janjanipun mboten wonten ingkang dipun delaken. Coba ta. Menawi ngantos mangke dipun obrak-abrik kanipun wisanggeni, menawi ngantos paduka kecalan kadang wonten setunggal kali Kurawa ingkang pecah mergi pengamukipun wisanggeni menapa mboten ngeman nggih. Menapa mboten ngeman? Kula nuwun sewu. Babakan perkais menika werit lan lungsit menawi dipun petang tuwin dipun gelar menapa dene dipun gulung nggih. Kakang Prabu Karno wonten dawuh Yai Prabu Paduka mboten paring pangandikan kula nuwun sewu menawi kula katandhingan misanggene menapa bebasanipun timun mungsuh duren turta namung badhe dipun cecedha badhe dipun cacat dening para kawula sanegari Ngastina ing atasipun kula menika ngibaratipun tiyang sepuhipun misanggene kula menika wong tuane Antasena menapa nggih badhe kasembadan menapa nggih badhe kelampahan kula menika mengsah anak kula piyambak ya to yen mengko Basukarno menika menang yen to nganti kalah menawa mboten nami kula menika ambabar sosro wirak. saking kemangi paduka Negaring Gusti menika dipun menapaaken kula nuwun sewu menawi perkawis menika kula mboten badhe tumut-tumut upami ingkang nyuwun negaring Gusti menika para Pandhawa babar pisan kemawon kula ingkang sagami minangka senopati nanging gandeng kang nyuwun negari menika para putra-putra Pandhawa menika anak-anak kula piyambak kados pun yakin kula badhe tumandang karya upamiya kula menika mangsakaren pun wisanggeni tertentu mboten lahir batin anggen kula ngepakaken aji jaya kawijayan japa mantra ingin badhe kula tamakaken dhateng pun anak kula wisanggeni nggih hmm Bodono. Mana dah mungkin? Dos pundi. Mangga toh, kados kontrakan sana skema. Kula janjane nggih pun jleh teng saka lima niku. Pemandangane ming ngono-ngono-ngono wae. Ora ana bab sing iso nyenengake. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Nek nek wani nerjang, ha monggo, monggo mawon, monggo mawon. Kula trinyobi nggih, menawi boten dados kula trinyobi. Nek padukan boten pitados lan tetu men begawan Durna. Oh. Menawi kaduka menika ngekai negaring Stina. Menika mangke kula wastani kriwikan dadi kerojokan geguyon dadi tangisan. Badhe kathah ing sami pejah belasah wonten negaring Stina. Ger anak Prabu wonten dawuh oh, apa menemban Katone pirembugan iki kok ora ana kerampungane apa to dikeparengake aku tak munjuk atur eh kula semanggaken negara Ngastina ora wajib mbok paringake marang wisanggeni ora ana alami ing ngatasé negara kok dijaluk mongko sing jaluk mung nom-noman kang aran wisanggeni teko geger madaning datu loyo persasat kaya bedet sewu nebo pategalan akeh wong padha matur yen to ora padawane kelawan wisanggeni. Saiki ngene nggih. Wajibe negara kuwi ana bebasan sedumuk bathuk senyari bumi. Nadana mung sedumuk jembaring bathuk, nadana mung sak jembaring bumi. Negara Ngastina kudu tok kuwi. Yen sira anak Prabu ora kepareng kuwi marang negara Ngastina, kuwandaning manik maninten nadyan remuk kasawurna putung mbok bandemna. Aku lila mati kanggo jejeg adek kanalindraning nata Ngastina anakku Duryudana nggih. sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrake nawang sesangka nalindra mek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya Oh, oh. hong Kurdo kuro reka kiri kiri Ronang magawi oglari rawang wang Hong Hong Sebebiar kataliku wau Naliko semantan sampai menjatakan mandani pun brah enggal anyar katone mapal wonten garing stina nenggih sang begawan manik maninten akarya lega penggaling sangata prabu duridana katingal sumunar cahyane midanget aturipun nenggih sang begawan manik maninten saknalika kendel datan mubah datan musik nganti kaya tugu sinukarto tugu papan ingkang manggon sinukarto rinengga renggo nglenggahi kanyur pinangka wardu kanyur tujarame ganten wardu wangan saka ngilang durung abang durung mandhing jasaring pertolo kasaru geger jaba miyak ngarsa tamping buri, kesebanipun amuk apa to kang dadi darunane ora no macan rong-rong kang gajah medha saka wandilan kejawi namung sawanipun satrang drep silogeni bambang wisanggeni kadhraken ing ngloko ing randu gumbala bambang antar sining mantur miyak kang samya sumiwa datosaken geger sang samya mulat mangkono bae para kawula kanca pihak biak ana daya minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan sinongwate jagat kinari among mbak lumembak pombak ing samutra tambra kanggeng pawito denceng denjengan ho jagat masih saning ubutur wayah bro jagat panjen bocah ora iso dirasani Pawan wonten dawuh nembe kemawon dados wirembagan menika boten pangling sawanipun misanggeni leres ngendikanipun Bapa Durna jebul nganti kadangipun sepuh anak kula Antasena monggo kloso bantal digulungi kersanipun leres ngendikanipun Kakang Durna menika jebul wisanggeni malah sowan kaliyan Antasena nggih nggih saya kiyat saya santosa nggir kedah ngatos-atos Bodhura wonten dawuh nggir bisantuni sampun sowan oh lole lole lole lole lole kendhas walu gimbal manyar-manyar juk neng jungkul wana dadyalah salah dadi wana saenipun kedah ngatos-atos nggir angen paduka maring pangandikan mergi kula nuwun sewu wis anggene menika sajaipun sampun gimbal perkawis sarta sampun nyametaken atur ing badhe kakaturaken dhateng paduka anak Prabu Ngastina. Bodhana kasinggihan mekaten kasiki cak lenggahipun kula batindang wisanggeni. Oh nggih, inggih kula semanggaken. Anak lanang Hanindito. Bocah mursid isa mikul dhewe mendhem jero karo wong tuwa. Wisanggeni. Bodhurarjo sak prapta mungkir cah bagus. Antuk pamujine. Si wong Ngastina slamet tekaku, aku aku ngaturke bektiku katur ya wa. Yo tak tampa. pengestune iwakmu tampan ana tak gegem dadiake jimat Antasena Padarjo sak prata mungkir bagus, Slamet pengestune Pakdi aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi ya tak tampa pengestune iwakmu ngestina tampan ana tak gegem dadiake jimat wayah Mas Katuran Karaharjan Simbah Pateh slamet tekaku bektiku katur ya Mbah eh, inggih kula tampi Angger Antasena wilujeng pengestune pangestune Mbah Kakung Slamet tekaku aku, aku ngaturke bektiku katur ya Mbah Pate. Inggih kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecakaken nggih, Nger. Iya. Eyang eh, Pate kaya wis ora kurang prayoga. Yo, si Mbah Pate kaya wis ora kurang kepenak. Oh, putuku, Nger, cah bagus. Putuku cah jlonet pisang geni. Kowe padha kanthi raja sak praptamu, Nger. Simbah Durna slamet tekaku, Mbah. Aku ngaturke bektiku katur ya, Mbah. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. pengestune mbahmu tampan ana ya wis anggeni iya tak gegem dadiake jimat praptamu mesti bakal nanjeke nawala ingkang wis aturake marang anak Prabu Dridana pancen bener mengkono mbah oh iya syukur syukur syukur wis kono durus sing apik-apik wae aja nganti dadi perkara ya wis anggeni ya nek upama mengko mestine ora diparingake mesti tak dadekke perkara oh ya wis ya wis sak karepmu sak karepmu sak penakmu sak penakmu antasena Pengestune si Mbah slamet tek aku. Aku ngaturke begitu katur ya, Mbah. Tak tampa pengestune wong tua tampan ana Antasena, tak gegem aku jimat. gini, bodoh rajo. Si wong ngawonggo, slamet tek aku, wah aku ngaturke begitu katur ya, Wo. Iya ya tak tampa, cah bagus pengestuku tampan ana. Ndak gegem aku jimat. Antasena padha Pak Di Karno, selamat terkaku, aku, Di. Aku ngaturke begitu ngatur ya, Pak Iya ya tak tampa. Pengestune Wong ngawonggo, tampan nono. ndak gegem dadiake jimat bisa geni ana apa wa ana wigati apa dene sira sowan monggo tanpa tinimbalan lho lho lah kok dadi siwa ngestina tambuh perkara iki aku tak takon karo siwa ngestina apa wis nampa nawala ingkang daturake marang siwa yo wis tak tampa nah tegese wis ana tulisan ingkang tak tulis ana ing droning nawala yen to pitung dina sakwise aku ngaturake nawala yen to ora ana keterangan saka Siwa Ngastina tumuli aku sowan ana negara Ngastina ta iki tak anteni nganti pitung dina kok ora ana pengendika sarta keterangan saka Siwa Prabu Ngastina mula tumuli aku sowan ana negara Ngastina kenging wigati nanjehake lawan nawala sing tak aturake marang Siwa Ngastina aku nyuwun dawuh Ngastina mbok paringake apa ora nek mbok paringake Nadyan mung separo aku wis nampa. Ning yen separo wae tak jaluk ora entuk, ya aja takon dosa. Aku nek mung ngruh Senopati, Senopati Ngestinoi aku ora wedi. Wis ngono wae. Kapan tempuking perang? Pemancine jam pira? Tak kon tata-tata wadyabala sing ampuh-ampuh aku mah nek mung cilik-cilikan. Aku ya tak nyametake wadyabala sing ampuh-ampuh. sing dipandhegani karo Kapten Antasena. Ya kene to, Kang? Heeh, wis ngono wae rasaku ki anomong. Wis terus tunde poin. Apa kuwi? Aku ya radong, aku ya mingsok nirokke wong-wong kuwi. Apa perlune wae nek si wong Ngastina maringake matur nuwun, nek ora terus kono dingi wae senopatine sapa sing arep didapuk ah, tutukane nang kene sisan. Lho lho lho. aja neng kene neng alun-alun. Oh iya, neng alun-alun. Wis ngono wae, Gusti. Aku tak takon karo kowe. Kuwi gatine apa teko kowe njaluk negara Ngastina? Lho. Ming bakal tak aturake marang pepunden Pandhawa. Kena ngopo wujude negara Ngastina? Wo. Aku ki ngrumangsani dadi anak sing ora ngerti tata krama. Aku ngrumangsani dadi anak sing ora ngerti unggah-ungguh. Mongko jarene ning piring sepuh padha nyebutake swarganing wong tuwa ki enton nyumurupi anake kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh, kebak tata susila. Lan tansah marang derajating wong tuwa. Kuwi nuwun sewu, nadyan wong tuane isih urip ning wis kaya mapan ning kasuwargan. Ning ngarepa duwe anak sugih blegedhu iso munjung ing gajah saben dina nyang wong tuwa. Nek pokal gawene merosal bedugal, watake angkara budine candala kuwi arep wong tuwa isih urip kaya diblesekke ning neraka jahanam. Mula gandeng aku kuwi ora iso ngaturake tata krama, ora iso ngaturake unggah-ungguh, ora iso basa, ora iso ndodhok kaya anak-anak Pandhawa liyane. Carane aku ngaturke bekti kelawan wong tuwa ya cara kaya ngene iki. Ngaturake pisungsung negara Ngastina, gajeke crita sing tak tampa, Ngastina kuwi darbeke kepundhenku Pandhawa. Ning merga saka pokal gawene nuwun sewu Simbah Patih Sengkuni. Ing nalika semana benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa, berkasan Pandhawa lunga saka negara Ngastina, Ngastina dilintir keprabone dening Siwa Ngastina. Ngono ta critane? Bawan wonten dawuh. Kota dos wisanggene ngertos cariyosipun. Dek sapa ta sing nyebar-nyebar iki? Lah kok bayi wingi sore kok ya ngerti lelakon. Aku mung diceritani para sepuh. Lho sing akeh crita karo aku ya kuwi para panakawan, kakekne Semar, Nala Petruk lan Bagong. ing pendak-pendak aku sowan ngono ing Karang Kadempel, mesti dijak jagongan karo ponokawan diceritani babakan negara Ngastina. Nek sejatine sing duwe kuwi numun sewu ora ora kleru ento sing kagungan kuwi Yang Pandu. Ya mung nalika semana Yang Pandu durung tutuk gone ngasta bahwa perintah negara Ngastina tumuli dibanjut dening para Jawata mergo Yang Pandu duwe utang lawan para dewa. Wekasan Ngastina dititipke dening Yang Destarata. ning mangune yang Destarata kuwi ibarate ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Terus negara diwenehke marang anake ya kuwi Siwa Duryudana. Mongko nalika semana Eyang Pandhu wis weling yen to Pandhawa wis dewasa supaya kon balekke marang para Pandhawa. Ning ora, Pandhawa disingkir-singkirke saka negara Ngastina supaya aja nganti ngukup negara Ngastina. Lah, sapa to sing nyingkir-nyingkirke para Pandhawa? Jarine sing padha crita ya kuwi Patih Ngastina sing biyen jenenge Suman. Suman ki jane saiki nendi to, wae? Kula. Oh, Simbah Mateh to? Nggih. Mula oh, darah. Ah, critane ngono kuwi mula Gandeng negara iki darbe ing pepunden Pandhawa tak suwun. Tak suwun. Siwang Astina kudu ngiklasake. Yen Siwang Astina kepengin mukti ya golek negara dhewe bebodro. Aja gampang sumende marang panguwasaning wong tuwa. Aja gampang ngenteni karo warisaning wong tuwa. Nek kepengin niat dadi Nalendra, sing pancen Nalendra sing berbudi bawa leksana, tur kuncara anjayeng bawana kuwi nek cara aku ya dadi ratu wani bedah negara mboyong putri bondo ratu. Kuwi lagi wong lanang tenan. Lah nek ming nampa tinggalane wong tuwae eh, nek cara aku nggo abrak apa? lunggu orang gleleng nyandang apik orang gleleng duwe tumpakan ya orang gleleng nek ming ngenteni nggone wong tuwa nek iso ki bebodro dhewe nek iso ki bedah negara nek cara aku ngono ya kakang ngontosina ya heeh heeh ni bener kok kaya ngragap ngantuk ya aku aja ngantuk kakang iki nyambut gawe lah ya gaweanku rak mengku jotosan to lah iya aku nek krungu rembukan suwe-suwe ngene iki ah, mataku ora kuat Mbok wis gek apa perlune ceket-ceket entuk ora Pak Di? Nek ora entuk tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Saiki jam piro? Jam 10 esuk. Jam 12 gepuk perang Negara Ngastina. Ngono e rampung. Antasena. Piye? Mbok sareh to, Ngger, cah bagus. Putuku cah bagus sareh ya. Nulak to karo mbahmu saka lima. Mbahmu ki wong sabar, wong ikhlas, wong tawakal. aja sak kesusu aja sak nuruti karo bramantyaning kakung ing kaduk kepanasan kuwi ora prayoga ya Antasena ya tak sabar nek ora iso sabar mbuh lho iki engko wis gage wa paringa pangandikan pamantos pundi nuwun sewu ngger kula sampun gembrobyos kula sampun mboten saged matur sampun ngantos dangu kalian kula wis anggene menawi sampun ngaten menika kok sajaipun mboten saged dipun ndakaken ngger kula sumanggaaken ngger anak prabu Caca muntap lirik netap duka yayasinipe. Netra kocak ngundhar andir. Idepnya mangolon caka wadanani rombranang. Ing. Ong. Ong wilaging mastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Wisanggeni geni Aja kaget aku ing bakal paring mangsulan kelawan kowe. Lho lho lho iki sapa meneh iki? Mongko sak ngertiku Gustina iki ora ana pendhita sing wujudane kaya ngene lah. kok iki ana pendhita kok wujudane kaya ngene kok malah ndangu karo aku apa penemban? Ditepungake wae aku Brahmana anyar ing mapanane negara Ngastina. Peparap begawan Manik Maninten. Kowe eh, eh eh lah dalah. Manik Maninten? Iya, pancen ngono. Kakang Antasena piye? Hmm. sajae Ngestina wis ngurung jago, ora sawedi tuwekan kaya ajar mesti dele-dele. Wis rasa wedi tandangi. Mungkin ana apa-apa kowe ya Kakang Antasena, wis rasa kuwatir. Apa manik-manik maninten? Kekip jroning pirembugan anak Prabu Duryudana ora kersa paring dawuh merga bingung. Bingung kenganglangan penggalihe, kodeng sutaning penggalih. Mula perkara iki aku ingkang bakal menehi wangsulan kelawan kowe. kowe arep meneh wangsulan perkara apa? Perkara negara Ngastina. Lho lho kok sik. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara negara Ngastina kowe iki wong jaban rangkah. Kowe ora ngerti perkara iki sing kudune ngilo iki kowe. Bener Ngastina kuwi dheweke eh, wong Pandhawa, darpe wong Pandhawa. Anak Prabu Duryudana ingkang lenggah dampar yen pancen Pandhawa kepengin ngrembug negara Ngastina ya Pandhawa sing tekan kene Pandhawa 5. Ora kok mung cendenge Pandhawa ingkang delangap-delangap nyereweteh gunemane kaya betes sewu metebo pategalan. Kowe ora duwe hak ngurus negara Ngertina. Kowe ora duwe wewenang ngrembug negara Ngertina. Kok sik kowe aja waton ngawu gawar ngawur. Saiki aku tak takon karo kowe, kok aku nekke aku, aku ora duwe kewajiban ngurus negara Ngertina kuwi kanthi dasar apa coba? Hmm? Nek kowe durung ngerti tak tuduhke aku ki sapa? Aku ki anake Rama Janaka, bapa Janaka ki wong tuaku. Bapa Janaka ki panengahing Pandhawa. tegese aku duwe hak ngurus negoro Ngastina mergo aku anake Janaka. Saiki nek diapurmu kuwi tatakon aku. Kowe iki wong endi? Kowe iki wong Ngastina ya udu, kowe iki wong Pandhawa ya dudu. Kowe iki wong jaban rangkah, kowe iki wong delok, kowe iki ora urun ning paitan mata. Hm? Lah kok dadi kowe omonganmu kaya ngono sampe sapenake dhewe? Konjur sapenake kowe bakal nglarang karo wis sanggeni anggemu apa? Ntar ngapa ora kowe? Oh, wis anggen iki cah pinter e padake. Ameng kaya ngono kok diwangsuli kaya ngono ora iso kemecap. Terus, Ger, terus. Aku ya ora pati cocok nek ana wong liya sing melu ngrembug perkara negara Ngastina. Dadi sirmu piye? Aku manut. Padangane wani, petengane apa meneh? Lho, kowe nantang karo aku sing tak wedeni amamu. Yen kowe wani nantang karo aku ora ning kene papane wong neter kadigdayan. Ayo, eneng jaba ditaker kowe apa aku sing bakal tekaning mati. Wala dalah. Kakang Antasena oh, piye? Wis dadi, Kakang. Wis dadi. Wis, ya aku tak metu. mungsu suwe sapa? Iki pendhita jenenge Manik Maninten. Ayo, Begawan Manik Maninten. Metu njaba kowe mungsu karo aku. Aja mungsu karo Wisanggeni. Ora, aku bakal mungsuh Wisanggeni. Kowe iso ngalahke aku, iso adu arep karo Wisanggeni. Iya, ayo metu njaba cukukan bebangal kowe. kok iso gembrobyos biasa lho nggir wis anggene duka wonten negari Ngastina kados mekaten Lole, le lho le kene mung diamo wis anggene do pucet kabeh ora ana sing padha iso kemecap monggo wis anggene menika bayi wingi sore oh ora kaya-kaya Kurawa pini sepuh Ngastina ki nek ngrembug materi Pandhawa kaya yak-yak oh di pendawa sing dilacon, di pendawa sing dinaiki dinaiki supaya tekaning pati akhirnya tekaning pisang geni kok ah dek pati nganti ora iso nyumet udut bingung kowe nggih kakang dunu perbawane gede tenan niku niku putu kula niku lho lho putu sampean saka sapa lho janaka niku sinten janaka niku satriya pendawa janaka niku nganggep kula niku bapak perkudura nganggep kula niku bapak Mula-mula, Mulane ana anake Werkudara anake Janaka ning jane pun putu kula. Kekendelane wis anggen menika Soka 5. Nggih. Kepinterane wis anggen menika tiru mbahne lima. 5. Ora ana sing turu wong liya. Oh. Apa kekendelane wis anggen niku tiru bapakne? Mboten. Janaka niku luruh, alus. Janaka niku nek kendika, alun nika. Ning nek sing branyak sing agal growal-growal tur ya kasinungan ngelmu sing pinter niku mbahne. Hmm. Nggih nggih nggih. Ngoten nggih. Nggih. Kula ya percaya kendele ora umum. Sampeyan ora ngerti jaman nom-noman kula kok, Dewate. Nom-noman kula niku Raden Kumbayana. Niku sapa sing wani karo Kumbayana? Mboten nonton. Kula niku duwe gegayuhan urip ana ngalam Padang niku dadi wong sing digdaya dhewe sak jagat. Oh, ngoten. Nggih, jaman nom-noman kula. Mula sapa-sapa tak tantang, sapa-sapa tak jak gelut supaya aja ana wong kang ngungkuli maring kadidaning Kumbayana. Lah kok nganti kesasar dadi pendhita. Nasib. Lah nggih. Kodrat pasti menika sampun dipun garisaken dening Kang Maha Kawasa. Dadi kok rasa ra iso dadi satriya sing pepenganing malah dadi pendhita mergane. Mergane dadak momong satama. Momong satama, momong satama. Kok iso momong satama? Sakdereke niku kula lali critane Dewate. Kok lali? Suwek bukune. Mboten iso kula apalke. Niku ya mergo saka kelakuan sampean Wong niku mengkari kelakuane. Wong niku nek wani karo wong tuwa niku nuwun sewu bakale kuwalat. Contone lelakon sampeyan. Zaman sampeyan dadi satriya pengpengan dikon dadi ratu kon ganti kalian Prabu Baratwaja sampean ora gelem. Malah sampean nguman-uman bapakne ora gelem dadi ratu. Ratu iki ora kok gegayuhane Begawan Durna utawa Kumbayana klepat lunga tanpa pamit disepatani karo Prabu Baratwaja Kumbayana kuwi arep nemoni lelakon apa nah mandi sepatane wong tuwa sampeyan ora iso nyabrang bengawan terus nganti rabi karo jaran kita niku lelakon sampeyan niku mergo sepatane wong tuwa Saya ngomong siapa? Kulo ngoten kok. Saman mbok ora gawe-gawe. rabi karo jaran iku ora perkara kesempatane wong tuwa. Ning gading anane ya ming kuwi. Oh. Gek kanane ning dhuwur segara sepi ning ora jamak-jamak. Are golek kegiatan ya ora ana ya isa anane wae. Niku Dek Pate. Nggih, nggih. Paman Haryo. Wonten dawuh Bawaduna. Wonten dawuh Kakang Prabu Karna. Wonten timbalan Yai. Kula teringetapaken para soto Kurawa iso ora iso bisa ngene kudu minggat. yen wis anggene ora minggat saka negara Ngastina. Menika ateges kula badhe kejalan negari Ngastina. Inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Inggih nggih nyuwun pamit madal pasilan. Gagang Prabu Karno. Nuwun mampunten Yayi sak gedhakan menika paripaksa kula mboten tumut-tumut. Nggih menapa? Amargi waha yanggen kula badhe kepareng tumandang. Liripun kados pundi? Wis anggene menika anak kula lan Kurawa menika Paduka menika ugi semban kula. Pundi anginipun badhe kula mbantu? Menawi kula mbantu Paduka Yai Prabu ateges kula menika sinengga tiyang sepuh ing boten saged tresna ngaran maju kula piyambak. Nanging menawi kula mbantu dhateng pun wisang geni, lajeng wonten pun dikesaganipun Narpati Basukarna mila. Nuwun mapunten menawi sagedhakan menika kula lereh kemawon boten badhe tumut-tumut. Nggih, kula sepanggaken. Mboten dados menapa. Nanging Bapak Durna, wonten dawuh, Kang. Kula suwun paduka sampun ngiklasaken para soto kula wa. Nak nan, nak nan nggih. Kula triwi damel srana nyingkiraken wisanggeni. Oh nggih, nggih. Bantu kalian pupu menembahan manik maninten. Oh nggih, nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan. Ngatos atus sampun kados lari alit. Pamandaryo. Ngonten dawuh. Bubarno kang padha sebo ingsun kundur ngedhatun. Kawono nun parmadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik paman kula sejenar. Noto. Wes paripurna sabdaning Sang Noto, arsa kundur ngedaton. Nalika semanten jeluk saking dampar kula kenapit gantaran gading. Kadhirangan Sang Garing Purumban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngambil pancaraning Prabu. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Noronoto nganti kaya temanten binayang bayang saking kasuwargan kasuwargan jati Raden perang rame Sangya para soto kurawa lumawan Raden Antasena nalika semanten bubar mawut sangganing para soto kurawa tinrajang putra ing Jodipati Satru ing Randu Gumbala Bambang Antasena mulat sang penemban manik maninten sigol merpeki ungane ngrisang Antasena kenap kelap katon nirkin sanging risang mawe kandung sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas baliwur ing ora wa bubar mawut ora iso dikukup kabeh padha sarang tunjang rebut ducung wedi karo kridaning Raden Antasena eh Raden Antasena Ayo iki begawan manik manin tentan di ngono legane ngatiku. Amuk Sulamrata Jayamrata. Ndi wong kula ora ana sing wani nandingi kridhane Antasena. Ora menake negara Ngastina kelakon tak amuk legane kanthi kudamu tak direca awakmu kowe. Ora dalem. Waduh kakang, kakang ngontosin. ora ngerti sangkan paraning bilahe kowe didamu karo Begawan Manik-manik nganti wujud reca kaya mengkene. Awakmu salin wujud dadi watu kaya ngene. Ya. Upama aku tak tandingi mesti ora urung bakal tan prabeda kaya sing mbok lakoni, Kakang. Sumene ana ing papan kene tak goleke. Srana supaya aku iso mateni Begawan Manik-manik Kakang Antasena. dimu kuwi ming gunem tanpa guna. Bebasan kakian gluduk nanging ora sida udan. Anggepe sajake kaya ya Allah lune bakal njaluk negara Ngastinati nemune bareng kakange wujud terco Tinggal glanggang colong mlayu ayo wis anggene karo mlayu tekan ngendi tak oyak legane atiku. Sanggene para sang arjuna esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsu ing ana swijining brahmana sapa nakon karo aku aku begawan manik maninten kowe sapa raden takon karo aku raden janaka raden janaka iya nonjong botol lagumu liwat papan kene sajak kesusu nggon mulumaku mremban. Apa ing dadi wigatine? Raden, ngertia. Aku mbujung kelawan beburonku ora ana kidang menjangan liwat papan kene. Ora ana kidang menjangan sing tak buru dudu satu kewan, nanging wujuding menungso. Sopo ingkang mbok bujung? Ora lika jaba mung Raden Wisanggeni ingkang Usmani bakal njabel negara Ngastina. ayo kowe aja dadi palanging Resi Manik Maninten Wisang nggih tak cekel bakal tak go tumbal ana Ngastina Raden Anus maning jajalan apa kowe ora kulak pawarto adol panglungu yen to wisanggene iku ya majaku wisanggene iku anakku lanang yen kowe ngami-ami lawan wisang geni. Ayo sirenakno dhisik bapakne. Lho lho. Kowe bapakne wisang geni dasar para nyata. Mula aku wajib mbilani lawan anakku. Yen mancen kowe bakal mbilani karo anakmu ayo. Kowe ngejak apa Janaka mara majura untapke nyawamu kowe begawan manik maninten. Ayo sing prayitna ngati-ati. mandhi tokan kinarya wangsit pindha kumbang oh beda karo Raden Antasena. Kowe tak damu dadi reca awakmu. Ayo sambata leganing atiku. Loh. Loh ora pangling lah kok dadi ponakawanmu Podo mlayu mrene getak mbuh tibane ponakawan. Repono kawan. Janaka kowe dadi reja ning tengahing alas. Muga-muga dadi pepasrene ning alas kene ngoyak karo anakmu wis anggenia. kuncing langit kelap-kelap katon lirkin canging risang mawek gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur in kocap kacarito sangyo poro pono kawan ing nalika semanten ginetak dening sang begawan manik maninten kendang kapra cundang kuntal kapra pal dawah wong tering sak tengahing wono sak ngajenging guo mau kena ngopo lolo gareng ayo mbong aku yang mengetut ke kowe melayu banter banget kok mir kalau yang mengetut ke bapak melayu kok bengak bengok darane kena ngopo lo dereng sempat perundoro wis digetak ono pendito getak kulo kuntal eh ah. daramu keson jomboyo hmm bu kena ngopo lah kok dadi awake wujud watu dadi reco yang ngono kai Nggih, Pak. Heeh. iki awake dhewe tiba ning alas mongko alase eh sajae kok durung tau diambah menungso ya mong aku kok bingung jroning aku tiba ning alas nyawang karo jroning guwa iki kok eh guwa kok ana padang trawangan kaya ngene guwane padang truk heeh engko gek ning menungsane engko gek do tingku trang kicik ora Lah dalam gua terang kae kak cakepan apa jenenge? Eh bajing loncat. Eh, dicek wae, Mir. Eh dicek piye? Eh dileki. Apa sing marahi padang ning jero gua kuwi? Engko ndak marahi. Ya nek menungso nek udu iso lho. Jimat sing murup nang jero gua malah awak dhewe bejo. Eh coba tak tontone kaya ngapa to garing. wujute sandangan. Nggih, Pak. Sandangan sing disinggahke ning jero guwa. Sandangan kok gumebyar kaya ngene iki. Eh, sapa sing wani nganggo? Wah, kula ora wani. Nek nganti malati barang malah cilaka. Eh, Petruk wani ora nganggo sandangan iki? Mboten, Pak. Nek golek sing duwe malah kula ditira maling malah cilaka. Bagong wani ora? Wani, aku kulina kok nganggo sandangane wong. Sandangan anggone rasa kuatir. Eh, wani nanggung perkarane. Wani. Ayo kowe tanggung jawab, Mir. Kowe akon kok njur muni wani nanggung perkarane. Kowe ya nanggung, kowe iki wis dawuh tok njur arep lepas tangan. Heh, nek wani sandangan iki dinggo kowe wujud apa? Oke, ning kowe sing ngakon lho eh aku sing ngakon. Aku melu tanggung jawab aja kuwatir. apa ya, Gang? Apik. Apik piye? Iki kok tanganku dadi papat iki piye? Hmm, larak tenan to aku wis mbedhek. Sandangan kok mawa cahya digrayang kok panas. Eh, mulane jebul sandangan ora sandangan baen-baen. Ning pancen sandangan sing eh eneng dayane bareng tok nggo kok kowe wujud betara guru Bagong. Oh ngilaeng. Oh ngilaeng apa cah kowe ora? Cara guru ora gleleng iki nang aku. Kakang Semang, Semar kok Semang. Kakang Semar, eh Bathara guru apa? Ulun kok dadi mapan ana kene, Kakang? Eh, kowe nyandang kaya ngono kuwi suaramu sing alus. Niki sampun alus, Kakang. Kemarang kula minggah wonten ing kayangan Kakang. Wo, cayar jeblok sirahe wae. Oh, wani munggah kayangan barang karepe gong kowe iki ora sembrono lho. Eh, Bathara Guru ninggal sandangan ning alas ki mesti dheweke ning jagat. Hah, nek kowe arep munggah kayangan, munggah oh. kancane Kakang. Lho. Munggah dhewe. Eh, resiko. Nang nganti mengko teng mriku kula ketemu Bathara Antarada malah takoni werna-werna gek suarane kaya ngene Bathara Guru kok suarane serak-serak basah. Ora mungkin to. Uh, eh, takutke, takutke aja kuwatir. Kakangmu Petruk karo Garing yo ngetutke. Kowe rasane endi-endi kowe lungguh neng kayangan sak tekane Bathara Guru engko le padha arep njaluk sandangan. Mergo nek guru ninggal sandangane ngalas ki mesti Bathara Guru duwe gawe neng jagat. mekaten kakang iya oke okay. eh rang aku oke okay. menawi tetelo mekaten kakang semar kula badi bidal wonten ing kayangan nanging kakang kedah ngetutke kali kula numpak angkutan sak belakang kula kakang wis mulai nrocos cangkeme sae mulai glelenge ra jamak-jamak mekaten nggih kakang nola gareng derek ulun nola gareng derek ulun ora caturan. Wo, tak lebokke kawah candra demuka. Kowe iki ngapa ewer? Gawe tratapan semeneng kusuwun kok kantil mudhar kowe. Petro dalem pukulun. Nah, timbali pukulun kudu ngono kuwi. Petro dalem. Nderek ulun. Inggih, pukulun monggo kula diraken. Semar, ngopo? Ayo, Mar. Iki aku le mabur piye, Mar? aku rumpesen tiket kagang Semar. heh mabur ya mengkari mabur niate mabur sandangane betara guru kuwi digdaya kowe niat mabur mesti bakal mabur siap ayo kakang semar kita lan ulun munggah ana kayangan suralaya ulun lenggah dampar ana ing selok apa jenenge <laughs> selopame ora ah wimo giri kowe ah kowe nek lengganing selopame ora pamira sing sebo ming tusia Sela kondo waru bina kondom Apa kok sela kondom waru binangon? Kondo waru ora nggo M. Mbok lagi M apa? Heeh. Sela kondo waru ana bali RK bali martiu kundo manik bali martiu kundo manik eh, ayo ayo lak tutke men kapok betara guru mekaten kakang semar monggo bidal dinten menika kakang balikan. Mabure kok gedabikan ora karo-karuan. Ayo Mer. Piye kok ora gak nututi? Eh iya aku kok nututi. Mekono Kakang. <laughs> Wedi anono buta gede banget Kakang. Eh mah buta barang dililing. Ayo nolo garing monggo Pak kula dherekaken. sadaning kokilo ring kanigara sagatar kene dongak Leng Lir Ler sing bini panco Pusing sabataking ayam wana merak mangwuking pagakan om om om mastu nama sidam sekaring bawana langgeng pisang geni padha kandir harjo sak prapta kita nggil yo kaki menang Tan sami nang kene kawi dadan niring sambika sowanku aku ngaturke bektiku katur ya kaki ya ya ulun tampa agar ya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampan ono ndak gegem dadiake jimat ana wigati apa dene jeneng kita sowan mongko tanpa ulun timbali murut diake matuwa kekilapan apa kaki wenang nyumurupi marang mobah musi ing jagat luwe-luwe legetaning Atiku mesine wae kaki menang wis wuninga, nanging sabab apa teko kaki weneng dadak dangu lawan suwaning wisanggeni? Yo. Lamun to kaya mengkono ingkang dadi atur kita, ulun bakal batang apa ingkang dadi kekarepan kita. Sayekti kita bakal njabel negara Ngastina. Bakal kita pisungsungake kelawan para Pandhawa wisanggeni. geni lamun tumrap jeneng kita mau pakarti ingkang bener nanging bener tumrap pribadi kita durung karuan bener tumrap ing bebrayan luwe-luwe durung karuan bener tumrap ing para jawata sebab ngerti yo bali ning negara Ngastina mau pancen kudu nganggo kodrating jagat ing musbah ora bisa dibusek maneh ya kuwi ingkang winastan Barata Yudha Jaya binangun katondo bali ning negara Ngastina marang panguwasa ning para Pandhawa. Mula lamun kita bakal njabel negara Ngastina sayekti upama itungan saka panjenengan ulun mbuyang nganti telung kedeping paningal. Ngastina wis bali marang panguwasa ning para Pandhawa. Nanging kabeh mau sayekti bakal gawe wiranging para Jawata sabab kodrat ing Ngastina wis dening para dewa ora bakal lumaku lan ora kelakon. Mula Kang Sangka kuwi sanggeni. Apa ingkang kita tindakake sayekti kuwi kabeh mau luput tumraping bebrayan gedhe sarta itu meraping para Jawata. Tumraping bebrayan gedhe luputku. Krana kita bakal miradati kelawan kodrating jagat sabab Bratayuda kuwi dudu perang ampiak awur-awur nanging perang suci perang luaring punaki sapa ingkang utang bakal nyaur sapa ngilih bakal balekake sarta ana ing kono katondo bakal kisah sing angkara murka ingkang gumelaroning jagat lamun kita njaluk bali negara ngestina mongko tanpa lumadi perang gedhe ateges kita bakal ngrembakake tukuling angkara murka ana ing jagat raya iki wondene ingkang kaping pindho kita bakal gawe wiranging para jawata sayekti ruhaniro lamun Yudha Gusti nulis dening para dewa nadyan ingkang padha nglakoni durung linaerake ana ing jagat Pandhawa Kurawa durung linaerake ana ing donya Yudha wis sinerat dening para dewa wis tinadan dening para Jawata mengkono kaki iya ya nanging panjenengan kaya mengkono kelingan besok aku jroning Bratayuda kudu melu minangka dadi senopati mungsuh wong tuaku para sata kurawa misanggeni apa ingkang wis sinerat dening para jawata sayekti mborak mboya kena diwiradati lan apa ingkang dadi gayuhan kita sayekti mboya lakon. lho ora lakon piye kaki nggon kita adreng kepingin melu bratayuda sayekti ora dikeparengake dening panguwasaning para dewa ngerti yo lamun kita melu bratayuda kang mangkono Bratayuda ora bakal kelakon miturut rampadan iki mesti nulis dening Waradewa. Bebasan Bratayuda mengko mung kari telung kedheping paningal wae, Kurawa wis ludes keles tanpa sisa. Lampun kita melu jroning Bratayuda. Mula kita ora diwenangake melu perangan Bratayuda sabab Bratayuda kuwi wis sinur sinerat dening para Jawata lakune wis tinulis dening para dewa. Mengkono kaki ya. Nanging kita aja cilik ati. Sayote kita nadyan ora melu Bratayuda nanging tetep mbantu marang wong atuwa kita para Pandhawa. Srana kita urip ning alam padhang kelawan kadang kita Antasena. Sayekte wis cinadang kudu mangrurah satru murka diwaning panggoda pangrencana ya kuwi Pandya Betari Durga lan Betara Kala. Dadi kewajiban kita kudu nyirnakake marang Betari Durgolan Bathara Kala sabab yen to jroning Bratayuda Betari Durgolan Bathara Kala isih ngramyang ana ing jagat sayekti kat wong atuwa kita para Pandhawa mboya bakal bisa unggul lan para Sata Kurawa wisanggeni rekat lampah ngloto tanpa tan prapta ing sukune ngarga Ong Ong Ong Piram kang luminga Deneng saing Goprojo Ing Ong Ong terus kersane ngaki wenang, yen to pancen aku cinardang kudu mengkono kewajibanku aku nyuwun pituduh kaki wenang, kita bakal ulun paringi pusaka kang aran Godo Inten Jayakti bakal kinaryo pusaka nggon kita besok bakal manglurah satru murka ya kuwi batal durgolan Bathara Kala mengkono kaki ya mulo kaki lan kebat kita bali ning jagat rampung ana jagoning Kurawa ing ngaran Manik Marinten sarana kekuataning Gada Inten. Sawise iku Gada Inten mung bisa kita gunakake sepisan nggon kita mangrurah batane Durkulan Bathara Kala. Ya, kangge menang ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan. Aku nyuwun palilah bali marang jagat suluti ati-ati ulun paring wujuding Gada Inten wisanggeni. pacarian putra lamun gawekasan Ika wis anggeni maya Wisnu Pratinta Wisnu Pratinta Ong Ong Kakang Antasena Mesthi wae aku gunemanake akeh Kakang Antasena abisa midhangetake kok aturku Nang aku duwe daya kekuatan godho inten Kakang Antasira tak grayang muga-muga waliyo nermala temah jati jatemah mulya ya Kakang. Mm -hmm. Kakang. Dene kowe wis menehi obat karo aku. Aku iso waluya nirmala temajati dadi mulya. Terus karemu piye? Kang, perkara njaluk negara dicepet semene dhisik. Ning wigati aku tak ketemu karo Manik Maninten. Ora lega rasane nganti kowe aku pengin ngerti sapa to sejatine Manik Maninten sing ati-atine. Kowe bali ning kasatriyan, Kang. Dewa Janaka barang dadi korban. Monggo ora ngerti kentang ki muling lelakon ya. Bapa Janaka tak grayang daya kekuatan godha intenmu muga-muga waluya nirmala temajati ya Bapak. apa bapa sapa ing ngemaluyakake kelawan kahananku aku nggir sayekine bapakmu tekan kene diutus dening pepundenmu wakmu darma kusuma supaya ngelekake marang sira kula pisanggeni ing wani bakal jabel negara ngestina bapa janaka anakku lanang piye setemene aku wis sowan ngersane kaki wenang niatku bakal gugat ngesaning kaki wenang dene nggonku bakal njabel negara ora dikeparengake jalaran ngestina ana jago mongko jagone digdaya iya wis anggeni dawing kaki wenang aku ora dikeparengake njabel negara sesuk mongso kala aku duwe wektu dhewe kinarya labuh marang para pandhawa mengko nunggil lah saiki anakku lanang arep menyang endi bapa janaka tak atur iku marang negara ngamarta aku arep goleki jago ning wong Astina kudu tak sirnake bapa sing ati-ati aja kaya bocah cilik yo nggih anu wangsit Bindra kumbang ngajaping tawang susu angin ngendinggone Miang kali ing kangkung beksi mibar ing ungkule langit Oh kowe wong licik wis anggene kowe ndadak playon mung perkara ngadepi karo manik maninten kowe ndadak nglungani peperangan. Ora jeneng aku licik. Yen aku licik kuwi aku ora bakal bali meneh marang peperangan ning sawangan penemban. Aku tekan kene. Ingin wigati kepengin merpeki kawan kowe. Ayo. Kowe ngejak apa karo wisang geni? Ayo, taunono windanana. Ora bakal wegah aku tanding karo wisang geni. Kowe iso ngalake Begawan Manik Maninten kelakon bumi langit tangkep semono go kowe iso ngalake wisanggeni sasat iso njara langit kowe adamu dadi reca kena daya kekuwataning godho inten lebur tumpur tanpa dadi kowe kaki guru. Iya, Nggih. Lah kok dadi mung badan sukma? Mergo ulun mimba pandhita sumrupa wisanggeni. Kedaran-darang ulun mimba pandhita sayekti mung kepengin menggak kelawan kekarepan kita. Guru Hanarina, Nggih. Lamun kita kepengin jabal negoro, mongko wis kita niati sayekti Ngastina bakal bari marang panguasaning para Pandhawa. kanthi kaya mengkono kita bakal mirang-mirangke para jawata kita bakal miradati kodrating jagat ingkang sayekti jawata bakal kalingseman. seman yen to nganti mbok terusake nggon kita jabel negara Ngastina mula Kang Sangkaku wis anggene nganti tak rewangi dadi brahmana ingkang sayekti mung kepengin mambengi kelawan kekarepan kita Kaki Guru wis anggene kepiye Aku wis entuk dawuh Kaki Wenang nggonku munggah ning kayiwangan. Yen to sejatine sesuk mangsa kala aku duwe wektu dhewe nggone bakal labuh lan para Pandhawa. Mula bab iki aku trima. Aku ora bakal njabel negara Ngastina sebab baline Ngastina wis ana lelakone dhewe besok. Yo, kanthi cara mangkono kulo. Jagat iki bakal padhang, para dewa bakal tentrem mergo ora ana muga nira. Nggone kepengin njabel negara Ngastina. Kaki guru yo. Ya. kanthi kaya mengkono kula kita bali marang kasatriyan Dursila geni ulun bakal mendhet busana lan bali marang kayiwangan ning tak jaluk aja mbok terusake nggon njabel negara ya kaki guru aku terima aku tak bali aku nyuwun pamit lan nyuwun pangapura ya kaki guru sing ati-ati aja kaya bocah iki iki ngeng dak nggo nyunggahke busana kaselak dadi pengantu-antuning Kakang Narada ya Kakang Kanika putra nganti aku lunga saka kayiwangan mungko tanpa pamit tak jupuke busana bakal lulun agem lan bali marang kayiwangan Suralaya wujuding busana mesti waya neng sing nyolong lawan busanaku ya yen to nganti mung dicolong titah sewantah nah yen to nganti diagem munggah ning kayangan apa ora jeneng geger kayangan suralaya Kakang Rodo, Kakang Kanika Putra kula ingkang sowan Kakang Rodo. Yono Dewa yen nuntun wong aprang wong aprang kasangsayan ong ong ah kencang laru pak pak pong pak pak pong bu bolong kali sing gawe kakang semar kok wonten mriki ha tilik kayangan. Eh, adik guru, sampun dangu angin paduka nilar dateng kayuangan, tetelo rawo wonten ing kok nganti dateng Kakang Sumar menika wigatosipun menapa, Di? Di. Kok kendel kemawon? Heng, ilah, Heng. Awi gendam. Awi geno. Awi geno Mas Tu Purnomo Sidem. Kakang Narada, Kakang Resi Kaneka Putra. Ah, digere wilujeng pangestunipun Kakang. Sehat walafiat. Kakang Narada samya manggya widodo. Ya wadi-wadi. Kula wonten dawuh. Bar dahar apa ya adikuri kok? Suarane serak-serak kaya ngono. Kula piyambak mboten mangertos. umumipun dewa menika daranipun pelemertangga jiwa jambu dipanirmala sajaipun pulun betara guru mandhap wonten ing jagat sampun kelebetan bakmi seafood miluan dadosaken serak ya madipati aja clometan ulun ora doyan bakmi seafood kakang rada kadiparang kakang Kayangan Suralaya ra nggih, ayem-ayem mawon to, Kakang. Ha nggih, pangestri Muradi Pramudi Balaguru sak. Laminipun menjenengan jengkar menika sedaya manggih widada. Lho. Sinten ingkang wonten dados kraman? Lho. Dados kraman dados pundi? Manggih widada. Widada sampun kecepeng menawa dereng. Widada menika wilujeng ning Sambikala. Mekaten Kakang Trata. Inggih. Widadari widadari mboten wonten ingkang meteng. Mboten. Lah iki kok sajake kok kaya beda ya. Dikira kok omongane kaya ngene. Kakang Sumar iki jane sapa? Eh. Oh iki dewa kok ora wasis. Oh iki dewa kok ora waskita paningalmu. Hmm? Eh, nek kowe waskita mestine ngerti iki sapa? Kakang Semar, Kakang Ismanto, Iswaya. Kakang Ismaya aja diblakake Kakang, ampun dipun blakaken. Mangke mindak mboten prayoga kedadosanipun Kakang. Sampun kanjengipun. Kakang Rada punapi iki? Wiwit dinten menika dipun kempalaken sangganing para dewa, para dewi, para jawata, para jawati. Para widodara, widodari, para sedaya ki mawon Kakang. Nggih. Maringipun wonten rapat ageng-agengan. Rapat menapa? Menghadapi teknologi maju ingkang badhe dateng wonten ing kayuwangan milenial menika mergi menawa Kakang. Menawi sampun kula pikir ingkang langkung hormatis sajaipun perkawis mboten perkawis ingkang bain-bain Kakang. mboten dangu malih kayangan badhe kadhatengan mengsa Kakang. Lah, mengsah saking pundi? Mengsah saking pundi nggih? Kula dereng ngertos Kakang. Lah kok panjenengan saged paring pangandikan? pun kayangan badhe kedatangan titah pujanggara. Ingkang badhe damel ribet kayangan Suralaya. Ah, menika kok ngendika kok ngawur lho, ora menika saestu Kakang. Kakang. menika Kakang titahipun. Lho, menika kok Adi Pramesti batara Guru mongko kanthi badang sukma kados mekaten Kakang Rada kasinggihan. Lah menika sinten, Di? Menika sinten ingkang dados lenggah jampar wonten ing Selakanda Waru Binangun? Kakang Semar sampun mirang-mirangaken dateng kula Kakang mbok inggih sampun. Kula mandhap wonten ing jagat menika mboten damel wisuna nanging menggak kekarepanipun wisanggeni. Anggenipun badian jabal negari Ngastina. menawi sanggeni boten kula penggak tanwan dewi sanggeni badhe miradati kodrating jagat satemapura dewa badhe kewirangan kakang sampun kados mekaten kakang eh betara guru palsu ayo saling saling Oh ngilaeng, oh ngilaeng dengkulmu melacak iki. Bagong lah iki mau. Heeh. Uh, uh, uh, Ayo saura-urane ra kitang sedhela. Bagong ki iso dadi bathara guru. Kakang Semar Busana. Eh kae apa tak klubrukne ning dhuwur meja. Nggih ngestaken dawuh. Kakang Ismaya. Eh piye? Sak mangke kula sampun kasembadan menggak dateng pun pisang geni. namung Kakang Semar kula aturi tedhak wonten ing Madyapada. Matur dhateng para Pandhawa paring pangandikan bilih sanggeni sampun wangsul dhateng Drepsila genik lan sampun anduwa dhateng pun anipun nyuwun negari Ngastina. Eh iya iya ngestoke dawu guru. Eh sing gedhe pangapuramu sandhangmu tak jilih sawetara. Ya ming tak slametke aja nganti dicolong wong sing kurang tanggung jawab. Eh Bagong ayo mudhun ning jagat. sinayeng manglung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang lumideraning asta ing ong kakang semar enggih eh, saka ngendi kakang eh ah kula tak crita sawetawis nderekaken ndara janaka niatipun ngemuntahkan doro wisang geni hanginipun jabel negari ngestino mengkono malah karo perkudoro iki sayeki bakal budal marang negara ngestino nyelekake wong wisang geni eh ndara wisang geni pun kundur teng drup sila geni pun sowan sang pikulun bathara wenang pun pikantuk pangandikan dening saking hiwang pikulun bathara padha wenang menawi napa sing dilapuni Ndrawisanggeni menika ah menika mangke tundhonipun boten sae. Syukur bagi Ndrawisanggeni sampun nemut. Heh ngantos Bathara Guru mandhap wonten ing jagat mimba Brahmana ingkang wigati namung mambeng keparengipun Ndrawisanggeni. Niatipun Ndrawisanggeni alipun jabal negari menika namung kepengin misungsungaken dharma bekti dhateng tiyang sepuh. Ning pancen boten tarin taren kali piyai sepuh wekasan Eh, tumrapi Pandhara wisanggeni bener ning nuwun sewu tumrap ing kadiwatan mboten leres. Iya. Lah saiki wisanggeni wis bali marang kasatrian. sampun punemut dateng lelamban. Lan sampun paring pangandikan bilih Ndara wisanggeni bincang panci gadah kewajiban piyambak. Kali Ndara Antasena inggih menika mangrurah satru murka Betari Durga kalian Bathara Kala. lan sampun pikantuk daya timbul kekuatan saking Sang Hyang Aseprana. Mengkono Kakang Semar nggih. Lah sak teruse eh Ndara Werkudara didhawuhi supaya ngresik jagat saisine. Niki wau mbok menawi wonten tantrimanipun para sata Kurawa semangga Ndara Werkudara. Wah, iya Semar resikane. Ah, Bima kang simonapto Dursasana kang melawan Ong ing Om Purgatara wis sanggene sing gawe isin endi menungsane tak janture nek Gorong Stina wah langka ana batange Warkudara tiba papanmu dhewe-dhewe. Adyawusana sampun boten wonten ing ngarempit sedaya pinanggih wilujeng. Eh, mugi-mugi sak pengker kula mriki pinaringan ayem tentrem. Semantur ugi kula sak kanca pinaringan ayem tentrem. Nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna nggih,